Ну, очень приятно быть с вами. Мне жаль, что моя uh, жена и дети не смогли приехать со мной. But as you know, they started school. Но вы, наверное, знаете, дети пошли в школу все so, uh, дружно. Uh, couldn't miss a week of school. Для них тяжело пропустить целую неделю школы. So I just came uh, with my two friends, Tomek and Kasha, who are from И- Rano. Я приехал с моими друзьями из Польши, Томак и Каша. Они из э, города Радом, Польша. They speak very good Ukrainian. Они очень хорошо говорят по-украински. <laughs> No, they don't. But Ну, не так хорошо. don't let that stop you. Just speak to them in Ukrainian. And Просто говорите, don't worry about обращайтесь it. с ним на украинском, и Бог даст, они что-то поймут. <laughs> So we're going to study the book of Habakkuk. Мы будем изучать книгу пророка Авакума. And um, turn to chapter 1. Давайте откроем первую главу. Так, нужно найти. Это новый Завет. Ветхий Завет. <laughs> oh my goodness. <laughs> Классно. Ветхий Завет. It's one of those little small prophets. Это один из малых, так называемых малых пророков. So you gotta kind of thumb through them. Их нужно, так знаете, поискать. Uh, uh, Вы знаете, что пастор Джордж в Тернополе начал, они начали там такую программу подготовки миссионеров. And so I spent a week with the students. И вот по дороге, прежде чем я приехал э, сюда к вам, And я провел неделю там. We did a of the Bible in days. И вот там за четыре дня мы делали такой обзор Библии, всей Библии. They were Студенты в конце просто, знаете, такие там But валялись. В конце у них был такой экзамен, им нужно было по порядку назвать все книги Библии and then say something about the book. И, и не просто назвать, но также быть способным сказать что-то о книге, которую называешь. Надеюсь, что э, когда закончатся эти выходные, вы сможете что-то сказать о книге пророка Авакума. Давайте помолимся. Father, we do thank you for this weekend, Lord. Спасибо за эти выходные, Господь. Thank you for everyone that could be here already. Спасибо для каждого из нас за возможность быть здесь. We thank you that you are here with us, Lord, Спасибо, что Ты с нами здесь, Господь. that you love us, И спасибо, что Ты любишь нас. and that it's your heart to reveal yourself to us tonight, Lord, И это Твое желание открывать себя нам, to fill us, Lord, чтобы наполнить нас, encourage us, ободрить, to correct us, Lord, исправить to make us more like you. и сделать более похожими на Тебя. Lord, we don't want to just hear the word. We want it to become a part of us. We want to we want to pray it into our lives, Lord. И мы хотим, Господь, не просто услышать Слово, но мы хотим, чтобы оно стало живым в нашей жизни, чтобы мы применяли его. We want to leave here this weekend filled to overflowing, Lord. Мы хотим э, быть переполненными Тобой, Understanding who you are понимая, кто Ты, and what you want to do in our lives, Lord. И что ты хочешь делать в наших жизнях. And so, Lord, we pray you'd speak. Молимся, Господь, чтобы ты говорил. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Well, the name Habakkuk means one who clings or embraces. Имя Авакум означает тот, который э, цепляется, или тот, который, знаете, обнимает. And that's really a good name for this prophet in the situation and the time that he was living. И очень подходящее имя э, для пророка, который жил в то время. Uh, it's about 607 BC. Это где-то 607 год до нашей до Рождества Христова. And it's probably just after the reign of good King Josiah in Judah. И, скорее всего, это время, э, когда вот только-только закончил править праведный царь Иосиф, Иосия. How many of you remember good King Josiah? Кто из вас что-либо помнит о Иосии, царе, хорошем царе, He was eight years old when he became king. Ему было 8 лет, когда он стал царем. My son is eight years old. Моему сыну 8 лет. I can't imagine my son being king. Я себе представить не могу, чтобы мой сын вдруг стал, взял и стал царем вот сейчас. He was eight years old. Вот этому Иосии было 8 лет. And before he became king, до того, как стать царем, were really bad in Judah. в Иудее все было очень плохо. Uh, King Manasseh, царь Манасия, he was the longest reigning king of Judah. который дольше всех других царей правил в Иудее. He reigned 55 years. Он правил 55 лет. He had led the country into complete idolatry. который ввел всю страну в тотальное идолопоклонство. Probably like no other king before him. Наверное, подобного ему царя не было до него. And God raised up the Assyrians. И Бог воздвиг э, ассирийцев. And Manasseh was taken to Assyria. И Манасию увели в ассирийский плен. With hooks in his nose and bronze fetters around his body. Написано, что ему такие крюки в ноздри вонзили и тело такими железными штуками обвили. The Assyrians were a very brutal people. Ассирийцы были такими очень жестоким народом. Uh, Они в буквальном смысле слова, когда уводили людей в плен, в челюсть им загоняли такой, знаете, крюк. But while Manasseh was there, if you can believe it, he actually repented. Но поверите в этому или нет, пока Манасия был в плену, and он покаялся. God in His grace brings him back to Judah to rule and to reign. Yes. И Бог по своей милости э, приводит его назад в Иудею, этого царя Манасию. И Манасия начинает подчищать, так сказать, то, что наделал. After died, После того, как Манасия умер, his son Ammon became king. царем стал его сын Амон. And he led the country right back into idolatry. И вот он снова начал вводить всю страну в идолопоклонство. He was killed. Его убили. And Josiah became king at eight years old. И Иосия в 8 лет от роду стал царем. And under Josiah's reign, a revival took place. И вот во время правления этого царя Иосии произошло возрождение. Uh, he was cleansing the temple. Он очищал храм. And while they were cleansing the temple, they found a copy of the law, of the word of God. Когда они это делали, они случайно нашли копию закона Божьего. And when Josiah read the word, he tore his clothes. И когда Иосия прочитал, что было написано в этом свитке, написано, что он разорвал одежду And he, свою. repented. He realized judgment is coming. И он понял, он покаялся, он понял, что грядет суд. And that year they celebrated the Passover, И в тот год они праздновали Пасху. and it was said that the feast had not been celebrated like that since the days of Samuel. И написано, что так Пасху не праздновали в народе израильском со дней Самуила. But very sadly, his reign comes to a premature end. Но, к сожалению, а, а, конец правления этого царя наступил очень преждевременно. Against the warning of God, Josiah went out into battle against Egypt, Э, Не послушавшись повеления Божьего, Иосия пошел войной на Египет. and he was killed. И его убили. So great was the mourning over him that even Jeremiah the prophet chanted a lament for him. Настолько был, был великим плач э, о его кончине, что это даже зафиксировано в книге э, «Плач пророка Еремии». After Josiah uh, died, Jehoiakim was placed upon the throne. После того, как умер э, Иосия, воцарился царь, как это, Иоаким, кажется. And um, he was kind of a, a puppet king or a vassal. Но он был, знаете, таким марионеточным царем. And uh, Jerem- вассалом. Jeremiah the prophet brings him the scroll. И вот ему э, пророк Еремия приносит свиток. And um, he, he reads the law, Он прочитал закон, and Jeconiah takes that law and he tears it up он and he прочитал throws it этот in the fire. свиток, разорвал и выбросил в огонь. And at that point, God begins to raise up the Babylonians. И в то время Бог начинает воздвигать нового врага, Вавилон. So as we study this book, И вот изучая эту книгу, it's in between. It's in between this transition, the transition of Josiah and Jehoiakim that Habakkuk is writing and prophesying. Авакум пророчествует в этот переходной период между правлением Иосии и Иоакима. The, the revival is fresh in his mind. He remembers what Judah was like under King Josiah. И знаете, в голове Авакума свежи воспоминания того возрождения, которое произошло в дни царя Иосии. But now he's looking at Jerusalem and it's a mess. И сейчас он смотрит на Иерусалим, и знаете, это полный разгром. And he's thinking, how could things have gotten out of control so fast? И он думает, ну как как могло так быстро все разрушиться, все упустить? Где Бог среди всего этого? And we're going to see that Habakkuk, like his name suggests, he's clinging to the Lord, even though he doesn't understand what's happening. И как бы э, согласно тому имени, которое дано пророку Авакуму, он цепляется, он всеми силами держится за Господа, хотя и не понимает, что происходит. Давайте прочитаем сейчас первые четыре стиха. И мы прочитаем на, на русском. Is that what we're reading? Is it? Эм, you? Oh, sorry. No problem, no problem. We'll read in Chinese. Right? No, ну давайте. <laughs> Кто на каком силен? Пророческое видение, которое видел пророк Авакум. Э, «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь. Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Did you finish with, therefore justice comes and is, is yeah, justice comes in, and, and yeah, okay, good. right. And so Habakkuk, he's looking at this and he can't stand it. А Авакум смотрит на все это и не может выдержать это. It'd be really hard to know a time of great spiritual revival and then to see the whole thing just kind of fall apart right before your very eyes. Представьте себе, что вы стали свидетелем великого духовного возрождения, а потом через какое-то время вы становитесь свидетелем того, как все то, что вы видели, хорошего происходило, как оно все рушится у вас на глазах. Uh, everywhere Habakkuk looked, sin seemed to be abounding. И куда бы ни посмотрел Авакум, везде он видел такое умножение греха. Общество стало таким, много насилия. Uh, Политика была грязной. Uh, не было такого согласия в народе, э, помощи друг другу. Uh, Никто не обращал внимания на закон Божий. Uh, Не было правосудия. И нельзя было доверять правителям, что они примут такое, знаете, справедливое решение в чем бы то ни было. И даже если были люди, которые пытались сделать что-то праведно, над ними были правители, которые делали все неправильно. And Habakkuk is saying, Lord, you're showing me the sins of the people, but you're not doing anything about it. И Авакум говорит, Господь, ты мне показываешь грехи народа, но почему ты ничего не делаешь? You know, You made me a prophet, but unless you decide to change the situation, nothing's going to change. И хотя я пророк твой, но если ты не э, решишь изменить ситуацию, ничего не изменится. Why aren't you doing anything? Почему ты ничего не делаешь? And he wanted another revival. Habakkuk was praying for a revival, but Yeah. it wasn't coming. Авакум молился еще об одном возрождении, но оно все не приходило. He remembered Josiah's day, and he thought, somewhere in his mind, he thought, God needs to do that again. Он вспоминал дни э, царя Иосии, и он так, знаете, себе думал, ну, Бог, тебе нужно еще раз сделать то, что ты сделал тогда. Но по какой-то причине Бог не делал этого. And I, I think if we were in Habakkuk's position, я думаю, что если бы мы были на месте Авакума, мы, бы точно так же говорили, ну, сколько еще, Господи? God, aren't you listening to me? Бог, ты меня слышишь? Don't you hear me? Вообще слушаешь меня? And maybe you do. Maybe tonight you feel the same way. Может быть, сегодня вечером вы чувствуете себя вот таким вот образом. Maybe that's one of the reasons why you're here this weekend. Может быть, именно по этой причине вы приехали сюда на эти выходные. You know, you've got some real honest questions for God. И у вас есть такие откровенные, честные вопросы к Богу. You have prayers that are unanswered. У вас есть неотвеченные молитвы. And tonight you're saying, why? How long? И сегодня вечером вы спрашиваете, Боже, как долго? Сколько еще? Maybe we're experiencing some destruction and evil in our own families. Возможно, мы проходим через какие-то такие э, разрушительные моменты или проблемы в наших семьях. Maybe your marriage is just hanging on, you know? И, возможно, знаете, ваш брак там держится очень-очень слабо. Maybe we're seeing things in the church and, we, and we're seeing sin in the church and we don't understand why. И, или мы смотрим на церковь, видим грех в церкви и не понимаем, почему. Maybe as we look at our own lives and our own hearts in a moment of honesty, И если мы, знаете, так откровенно взглянем на свое сердце, we have to admit there's idolatry in our own lives. There's sin in our own lives. то мы признаем, что есть идолопоклонничество, есть грех в наших жизнях. If we're absolutely honest, we have to say there are some things in my life that are more important to me than God right now. If we have to be honest and just say there's some things more important in my life to me than God. И, ну, честно можем признать, There are some things. There are some things. Yeah. И честно мы можем признать, что есть вещи, которые более важны, чем Бог в нашей жизни. God's not first. Когда Бог не на первом месте. And when we look inside, we see sin and violence. И когда мы смотрим внутрь, мы видим это насилие, видим этот грех. More than we see righteousness and peace. Больше, чем мы замечаем праведность или мир. Maybe like Paul, In Romans 7, we're crying out, who will set me free from this body of death? И, может быть, мы вместе с Павлом будем так восклицать, как он пишет в 7 главе послания к римлянам, что «бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». То, что хочу делать, не делаю, а то, что не хочу делать, то делаю. And и мы спрашиваем, как долго, сколько еще, Боже? Well, you know, it's interesting. God answers Habakkuk. Интересно, что Бог отвечает Авакуму. And uh, let's go ahead and read verses 5 through 11. Or let's just read 5 to the end of the chapter. Давайте сейчас прочитаем с пятого стиха до конца главы. Yeah. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказа- рассказывали. Ибо вот, я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по, шир- по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его, быстрее барсов, кони его и притчи вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетает, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насып, насыпает осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господи, Бог мой, Святой мой, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания Ты назначил его. Чистыми очами Твоими не свойственно, чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады. God says to Habakkuk, look among the nations and observe, verse 5. В пятом стихе Бог говорит Авакуму, «Посмотри между народами и внимательно вглядись». Ибо я делаю дело, о котором э, вы бы не поверили, если бы вам рассказывали. Habakkuk, I'm, going to do something, but you're not going to believe it. <laughs> Другими словами, Бог говорит, Авакум, я кое-что делаю, но ты не поверишь даже тому, что я делаю. God already knew he was going to have a really hard time Бог знал, что Авакуму будет очень непросто with this whole thing. со всем тем, что будет. I'm going to raise up the Babylonians and bring judgment upon Judah. Бог сказал, что я подниму Вавилон, вавилонян, и таким образом произведу суд над Иудеей. God already knew that his answer was going to be hard for Habakkuk to swallow. Бог знал, что Авакуму будет очень тяжело принять такой ответ. Why? Почему? Because so often our will is contrary to his will. Потому что так часто наша воля противоречит Его воле. Sometimes we pray, Thy kingdom come, Thy will be done. Мы часто молимся, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое. <laughs> Instead of, you know, we want our will done instead of God's will done, you know. We, we, we pray, we pray Thy kingdom come, but what we're really saying is, My kingdom come, My <laughs> will И be когда done. мы говорим, что да будет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на самом деле мы имеем в виду, да будет воля моя, и And we Царство тоже. worship God as long as He's doing the things that we want Him to do. И мы поклоняемся Богу до тех пор, пока, так сказать, Он делает то, что нам хочется. But often our will is contrary to His will. Но часто наша воля э, Э, противоречит его. We're like Habakkuk. И мы как Авакум. We want God to fix everything and make it right. Мы хотим, чтобы Бог все исправил и во всем навел порядок. И мы хотим, чтобы он это сделал самым безболезненным образом. That's just human nature. Это просто такая человеческая природа. But the problem is, is that His ways are not ours, our ways. Но Его пути – это не наши пути. And His will is often not our will. И часто Его воля – это не наша воля. What if God answers our prayer and He says that things are going to get worse before they get better? Что если бы Бог ответил в ответ на нашу молитву, что прежде чем станет хорошо, станет очень плохо? I think of Jonah. Если бы Иона, <laughs> Jonah is living in a time where, um, you know, the, the Assyrians have just come in and taken Israel captive. э, во времена Ионы э, только что пришли Uh, the Assyrians, yeah. ассирийцы, только что завоевали э, Иудею и забрали пленников в, Ю- э, в Ассирию. And God calls Jonah to go the, to the capital of Syria, you know, to, to, and to proclaim judgment, you know, and Yeah. warn them. И вот Бог призывает Иону, еврея, идти в столицу Ассирии и там на весь город рассказать, что грядет суд на весь этот город. И в то, в то время этот город был один из величайших городов на, по всей земле. По всей земле. Jonah doesn't want to go because he knows that God is merciful, and if they repent, he's going to forgive them. И он не хотел идти, потому что знал, что Бог милостивый, и если они попросят прощения, он их простит. you know, you got to understand what if a nation just came into to Ukraine and to Kiev and just wiped out Kiev and half of your family members were in captivity Представьте себе, что какой-то народ поднимается, нападает на Украину, завоевывает ее всю, половину людей, половину населения уводит э, в плен, там, половина вашей семьи там оказывается там где-то на Чукотке. То есть ваша жизнь разрушена, и жизнь вашей семьи полностью прервана. А потом э, Бог говорит вам, значит, смотри, поднимайся, иди вот к этому народу, который только что завоевал вас, и проповедуй им, чтобы они могли покаяться, и я мог их простить. I love that nation that just killed your family. Я люблю тот народ, который только что убил твоих родных. И вы в ответ, Боже, уничтожь их всех на месте, пожалуйста, а не то, чтобы я пошел им проповедовал. Wipe them out. Всех желательно и очень быстро. Им вообще, они жить недостойны. Jonah says, he, he Да. мы помним, что Иона сказал, что я никуда не пойду, и пошел в обратном направлении. Итак, воля Божья не совпадала с волей Ионы. so Jonah, you know, И Бог помог Ионе согласиться с его волей. You know? Sometimes God's ways are not our ways. Иногда Божьи пути не наши пути. Do you remember uh, in, in, I think it's Second Kings, do you remember the Assyrian commander Naaman? Кажется, это четвертая книга царств. Помните, там был ассирийский военачальник Нейман. He was that guy that was a leper. Он болел проказой. And he came to Elisha because he heard Elisha could heal him. И он пришел к Елисею, потому что слышал, что Елисей может исцелить его. So here again, here's this enemy of Israel, this man that's going to come in soon and destroy Israel, and he's coming to Elisha for a healing. И себе представьте, представитель другого народа, враждебного, который вот собирается напасть войной на Израиль, один из выдающихся его военачальников приходит к Елисею и просит исцеления. And Elisha doesn't even want to go out and talk to the guy. Елисей даже не хотел разговаривать с ним. И он посылает своего слугу сказать, что «Пойди скажи этому Нейману, что пошел семь раз мылся в Иордане». И исцелится. Помните, как разозлился Нейман? Он чуть домой не ушел неисцеленным. Почему он так рассердился? Because he wanted Elisha to come out and wave his hands over the place, you know, and say, Thus says the Lord. You что, are healed. Что ожидал Нейман? Значит, выходит тут Елисей, воздвигает руки к небу, кричит громким голосом «Исцелись!» и все остальное. И тут он очищается, у него все там, что нужно, исчезает, и он исцелен. He didn't like the way God was doing it. Ему просто не понравилось тот образ, тот способ, каким Бог хотел его исцелить. And so, thankfully, his servant said, you know, what's your problem, Naaman? You know, just go wash. Слава Богу, что у Неймана были умные слуги, которые говорят, ну какая тебе разница? Ну сказали тебе пойти омойся, ну пойди омойся. И он так и сделал, и исцелился. Иногда нам не нравится форма, то, как Бог что-то делает. And on the inside we're rebelling. И мы, и знаете, внутри нас зреет такое э, восстание. Or we're struggling. Или мы боремся. We're wrestling with God. Мы боремся с Богом. This is where Habakkuk is. И в таком же положении приблизительно находился Авакум. God says, I'm raising up the Chaldeans. И Бог говорит, что я воздвигну халдеев. In verses 7 through 11, we see the description of them. They're, they're also very brutal. Мы видим в 7-8 стихе описание этого народа, такой брутальный. They're, they're in verse 6, they're called fierce and impetuous. В шестом стихе написано, что они жестокий и необузданный народ. They take what is not theirs and everybody's afraid of them. Написано, что они берут то, что им не принадлежит, и все их боятся. It says in verse 7, justice and authority originate with themselves. В седьмом стихе написано, что суд его и власть его происходят от него самого. So they is right, is right. Другими словами, как бы, что они решили правильно, то для них и правильно. You know? Um, their po- the power of their army is described in verses 8 and 9. 8-9 стих описывается сила их армии. Just fast and powerful. They're violent. Быстрые, сильные и очень Uh, э, много насилия с собой несут. amazing statement here. It says that, um, verse 11, they're, g- there's those whose strength is their God. So their strength, their own strength is their God. В 11 стихе интересно сказано, что сила его – это и Бог его. Kind of like today, you know, um, who's really, who's really, uh, some of these nations God, you know, like, like Russia or America or something. It's their strong military, you know, that's really their God. That's what they're trusting in. Ну, допустим, что там сверхдержавы, на что они надеются? на свои армии, то есть их армии, их сила – это их Бог. Они заявляют, что они поклоняются Богу, но на самом деле сила – это их Бог. А это Вавилон. Они знали, что у них самая жестокая, самая сильная армия в мире, и никто не мог их с ними сравниться. And, you know, they would come by a, a mighty fortress and they would look at it and they would laugh. They go, ha ha. <laughs> И они, знаете, так армии своей выходили там против какой-то хорошо укрепленной крепости и просто насмехались. You know, that, that city's going to fall. И говорили, ну, скоро и вы падете. And uh, they were going to be God's tool of discipline for Israel. И for Бог Judah. собирался использовать этот народ, чтобы, так сказать, отшлепать свой народ. Well, this was not the answer Habakkuk wanted. Авакум ожидал не такой ответ. It didn't make sense. Для него вообще это мало смысла имело. Now, many Christians get stuck in their spiritual growth at exactly this place. Многие христиане в своем духовном росте останавливаются где-то вот здесь. And many Christians walk away from the Lord at exactly this place. И в подобной ситуации многие христиане отворачиваются от Господа. The minute God starts doing something they don't understand, как только Бог начинает делать что-то, что они не понимают, or it's something that they didn't expect, или что-то, что они не ожидают, they, they assume, well, faith doesn't work. начинают думать сразу, ну, вера не работает. And they walk away. И они уходят. They've misunderstood the Christian life. Они неправильно поняли христианскую жизнь. Uh, do you remember in John chapter 6? Помните э, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Jesus gives this radical teaching saying he is uh, you know, his body is the bread, his blood, you know, is the drink that we have to drink if we want to be saved. Помните, Иисус дает такое, преподает такое радикальное учение, говоря, что мое тело на самом деле это и есть хлеб, который вам нужно есть, моя кровь, то питье, которое вам нужно пить, чтобы спастись. He says, if you don't eat my body and drink my blood, you can't be saved. И если не будете есть мое тело, пить мою кровь, не сможете спастись. And that's all he says. He doesn't say, now wait a minute, guys, don't leave yet. This is really just a symbol, you know, my body's going to be the bread and my blood's going to be the wine, and don't worry, you know, just hang on. И не написано, что, знаете, Иисус там сказал, подождите, подождите, сейчас все объясню. Короче, это означает, что вот мое тело – это на самом деле символ там хлеба, моя кровь – символ там вина. Он не объяснял этого. Он просто сказал, что вам нужно есть мое тело и пить мою кровь. And then everyone, like there's thousands following him at this point, and they all leave him. They all walk away. И в тот момент за Иисусом следовали тысячи, и все эти тысячи после этого заявления отвернулись и ушли от него. And only the apostles are left. И только апостолы остались. And Jesus says, you don't want to go too, do you? И Иисус спрашивал и их, не хотите ли и вы уйти? Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words и Петр, of eternal life. Петр ответил, что кому нам идти, Господи, у Тебя слова вечной жизни. Good answer. We have no idea what you're talking about, Lord, but you've got the words of eternal life. We're staying. Другими словами, Господь, мы вообще ничего не поняли из того, что ты сказал, но у тебя слова вечной жизни. Мы остаемся с тобой. But look at how quick the multitudes left Jesus. He's just done several miracles. Он только что совершил несколько чудес. And he says one thing they don't understand, and they're gone. И он сказал одну вещь, которую они не поняли, и они все ушли. Сколько всего Бог должен совершить в нашей жизни, прежде чем мы поймем, что Он истинен? What if Jesus starts doing something in our lives that we don't understand? Are we going to stay or are we going to go? Что если Иисус начнет делать в нашей жизни что-то такое, что мы не понимаем? Останемся ли мы или уйдем? And so we need to grow up, don't we? Но согласитесь, что нам нужно подрасти. Нам нужно подрасти. Now at this point, Habakkuk does two things. One is very helpful and one is not so helpful. В этот момент Авакум делает две вещи. Одна, как бы, в принципе, хорошая, вторая, такая, средняя. First, the helpful thing. Первая – это хорошая. Verse 12 says, 12 стих. He says, Art thou not from everlasting, O Lord, my God, my Holy One? We will not die. Thou, O Lord, hast appointed them to judge, and thou, O Rock, has established them to correct. Ну, 12 стих ска- говорит Авакум, «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда, для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его». When he didn't understand what God was doing, look what he does. He returns to what he knows to be true. И смотрите, что делает Авакум. Когда он э, услышал нечто от Бога, что не совсем понял, он как бы возвращается назад к тому, что он точно знает о Боге. он говорит, что Бог вечный. Бог святой. Мы не умрем. Бог верный. He didn't understand what God was doing, but he was leaning on what he did understand to be true about God. Он не совсем понимал, что Бог делает, но он а, основывался, он полагался на то, что знал точно о Боге. God, uh, or Habakkuk remembered what was true about God, and that was a wise thing to do. Это очень мудро, так сказать, вспоминать и полагаться на то, что мы точно знаем о Боге. When God is allowing things to happen which we can't understand, always return to the rock of your salvation. Go back to what you know to be true about Him. Всегда, когда Бог будет делать что-то в вашей жизни, что вы не понимаете, всегда возвращайтесь к э, этой твердой скале, к тому, что вы точно знаете о Боге. Иисус сказал, что нам нужно стоять на камне. Нам нужно свои дома, свои жизни строить на скале. И это то, что мы точно знаем о Боге. Когда мы стоим на камне, сатана не может нас э, поворушить. Но когда мы, знаете, отклоняемся, когда наши мысли мы направляем э, в сторону, не на Бога, дьяволу очень легко нас, знаете, просто, просто подтолкнуть. Because though Dwelling on what we don't understand, it leads us to confusion and despair and hopelessness. Когда мы начинаем зацикливаться на чем-то, что мы не понимаем, это ведет нас к запутыванию и отчаянию. And, and Satan were easy target practice for the enemy. И тогда мы становимся такой легкой добычей для врага. What, what Habakkuk did that wasn't so helpful. И что еще Авакум сделал, что было не совсем правильно? He began comparing Israel to Babylon. Он начал Израиль сравнивать с Вавилоном. And he says to God, well, they're a lot worse than we are. Why are you using them to judge us? Он говорит, что ну, они намного хуже, чем мы. Зачем ты используешь их, чтобы наказать нас? And, you know, we often do that too. Мы часто делаем это. We don't, when we don't like what God is doing in our lives, we begin to compare ourselves to others. Когда, мы, когда Бог делает в нашей жизни что-то такое, что нам не очень нравится, мы начинаем себя сравнивать с другими. And we're like, you know, they're worse than I am. Why don't you Do to them. И мы начинаем думать, ну, я как бы лучше, чем они, почему ты им такого не делаешь? Why am I suffering? Почему я страдаю? I'm not so bad. Я же не такой плохой. And that's a big mistake. Вообще-то ты ошибся, this is what Господь. Peter did. We actually see Peter doing this in the New Testament. Turn мы, to John 21. Мы видели, как э, Петр сделал нечто подобное. Давайте откроем 21 главу э, Евангелия от Иоанна. Turn to John 21. Евангелие от Иоанна, 21 глава. And let's read verses 18 to 22. И прочитаем с 18 по 22 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его, увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Yeah. <laughs> Jesus says to Peter, Peter, when you're old, somebody's going to stretch you out and take you where you don't want to go. Петр, когда ты состаришься, тебе руки растянут и вообще поведут тебя так, как ты не хочешь. <laughs> <laughs> Петр услышал это и говорит, а что с ним будет? We're just like him. И мы подобные вещи делаем. Is that true for him? You know? And Jesus says, well, if I want him to remain till I come, that's my business. И Иисус говорит Петру, что ну, если я хочу, чтобы он остался, пока приду, это вообще-то мое дело. You know, and you can see Peter sitting there going, that's not fair. Можете себе представить, как Петр там где-то сел в уголке и думал, ну, это несправедливо, вообще-то нечестно. But Jesus says, hey, <laughs> you know, you follow me. Но что говорит Иисус Петру? Ты иди за мной. God is doing a unique work in every one of our lives. В жизни каждого из нас Бог совершает уникальную работу. And, and he knows how he wants to use us. Он знает, как, нас, как Он хочет нас использовать. He knows what we need. Он знает, в чем мы нуждаемся. He knows how to discipline every one of us, how to encourage every one of us. Он знает, как нас наказывать и как нас ободрять. He's our loving Father. Он наш любящий Отец. And so, the minute we begin comparing ourselves to each other, we're off. Как только мы начинаем себя с другими сравнивать, знаете, мы как бы сразу теряем перспективу. Потому что э, Божья работа в вашей жизни и в моей жизни, она будет отличаться. And so, uh, you know, when our will is contrary to His will, we have to die and follow Him. Когда наша воля не совпадает с Его волей, нам нужно умереть и следовать за Ним. And we're going to talk about it this weekend, but this is where true faith starts to be tested and really starts to come out of our lives. И мы будем говорить об этом на наших следующих собраниях, э, но это тот момент, где испытывается наша вера, и тот момент, где мы можем проявить настоящую веру. You see, it's not when we understand uh, and we trust God that our faith is really being stretched, but it's when we don't see, when we don't understand, and we believe God, that's true faith. И наша вера, знаете, как бы испытывается не тогда, когда мы все понимаем и следуем за Богом, а тогда испытывается, когда мы не понимаем и все равно следуем за Богом. You know, I don't think that uh, Habakkuk's complaint about Babylon is actually true. Я не думаю, что, знаете, такая жалоба Авакума о Вавилоне э, правдива. You know, because he's saying these Babylonians, they're worse than we are. They're bigger idolaters than we are. Потому что он говорит, что вавилоняне худшие идолопоклонники, чем они, израильтяне. They, they drag people away in their fishing nets and then they offer a sacrifice to their nets, saying that it was their nets that gave them the victory. Он говорит, что они, говорит, своими сетями людей там ловят, вылавливают, а потом поклоняются этим сетям своим. Well, they were very idolatrous. ну, они были очень сильными идолопоклонниками. Но помните, что сказал Иисус в книге Откровения, обращаясь к Лаодикийской церкви? He said, I'd rather you be hot, cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Он, он говорит им, что я бы хотел, чтобы вы были либо холодными, либо горячими, а вы теплые, поэтому я вас выплюну. Babylon was cold. There's no question about it. Ну, в отношении Вавилона вопросов не было. Они были холодными. But the problem was Israel was lukewarm. Но Израиль был теплым. God expects the Babylonians to be cold. They don't know him. Ну, понятно, что вавилоняне были холодными. Они Бога не знают. But Israel knew him, and they rejected God. А Израиль знал и отверг. And that's lukewarmness, and God says, Pugh. И это теплота, в отношении которой Бог делает, сами знаете как. Yeah. Yeah. What did you just say? <laughs> that's right. Preach it. Да. Hab- <laughs> <laughs> oh, okay. Habakkuk has an honest question for God. У Аввакума был такой честный и откровенный вопрос к Богу. I want to close tonight with this kind of this last exhortation. Я бы хотел закончить таким последним предостережением сегодня. Let's go back. Давайте снова откроем Авакума. chapter Вторая глава, первый стих. Just one more verse here. It says, I will stand on my guard post and station myself on the rampart. I will keep watch to see what he will speak to me and how I may reply when I am reproved. На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. What's cool about Habakkuk's prayer is he, he- he's kind of saying here to God, he's saying, I know that everything I'm saying to you right now is wrong. <laughs> Что мне нравится в отношении Авакума, что вот в данный момент он, обращаясь к Богу, говорит, что, ну, На самом деле, Боже, все, что я говорил до этого, ну, было неправильно. Говорит, что, ну, я знаю, что тебе придется меня исправить, потому что все, что я говорил до сих пор, я как бы на самом деле точно не знал, но все равно я чувствовал, что мне нужно сказать. И мне кажется, что Богу очень нравится такое отношение. Not that we're irreverent, это не то, чтобы, знаете, нам нужно вести себя без уважения, непочтительно. Но когда мы чего-то не понимаем, когда, то Бог ожидает, что мы честно и искренне придем к Нему и спросим Его. But often we're not as persistent as Habakkuk is. We're not standing watch and waiting for the answer. Но часто мы не настолько настойчивый, насколько был настойчив Авакум, который, написано, стоял на страже, чтобы услышать этот ответ. Uh, э, в послании Якова написано, что мы не имеем, потому что не просим. Sometimes we just don't ask. Иногда мы просто не просим. Or we ask one time, Или же просим один раз, and then we just forget about it. и потом забываем. And we don't keep asking. И не продолжаем больше просить. Right? Elijah had to pray how many times for rain? И сколько раз Илья молился о дожде? Seven times, right? Семь раз, правильно? He kept praying until he saw the cloud form in the sky. Он молился до тех пор, пока не, не, не увидел тучи в, в небесах. You know, this is Elijah, this is Elijah who called down fire from heaven. Это тот же Илья, который э, огонь с неба сводил. Imagine that, one prayer and Представьте себе, помолился, и тут огонь с неба. Here he is praying seven times for rain. А здесь он семь раз молится о дожде. He kept praying. It's like he was going to pray a thousand times if he had to. Такое впечатление было, что он собирался молиться хоть тысячу раз, пока дождь не пойдет. And sometimes we need to be persistent in our asking. И нам иногда нужно быть настойчивым в наших прошениях. I bet you many of us have come this weekend with questions for God. Я убежден, что у многих из вас есть вопросы к Богу. What are the issues going on in your life? What are you seeking God about right now? В чем или в каких вопросах вы хотите услышать ответ от Бога? You come looking for answers. Вы пришли за ответами. God help the speaker to just say something. Боже, помоги проповеднику сказать хоть что-то, что касается моей жизни. I I I know you're praying that that because pray all the time when go to conferences. Я знаю, что вы так молитесь, потому что я так молюсь, когда езжу на конференции. You know what I think what God is saying to us tonight is just simply ask me. И я думаю, что то, что Бог хочет сказать нам сегодня вечером, это просто проси меня. He wants us to begin tonight by just asking him. Он хочет, чтобы мы начали просто просить его. Even though we don't understand. Даже если мы не понимаем. And he wants us to open the dialogue with him. Он, он хочет, чтобы мы начинали диалог. Maybe the answer will come this weekend. Может быть, ответ вы получите в конце этих выходных. Или же, может быть, диалог начнется между вами и Богом. И, возможно, Бог начнет показывать вам определенные вещи в отношении ваших ситуаций. И начнет открывать вам свой план для вашей жизни. Начнет открывать вам, что происходит в вашей семье. He's going to begin to show you what he wants to do in this church and how he wants to use this church to reach out. Или что он хочет сделать в этой церкви, чтобы церковь могла достигать людей других. But he wants us to begin asking him. Но он точно хочет, чтобы мы начинали и просили его. And he wants us to care enough about what we're asking him for that we'll wait for his answer. И он хочет, чтобы нам было настолько небезразлично то, о чем мы просим, чтобы мы ждали ответов от него. He told the uh, disciples, he said, until now you have asked for nothing in my name. Иисус сказал ученикам, что до сих пор вы ничего не просили в мое имя. Ask and you will receive that your joy may be made full. Просите теперь, чтобы радость ваша была совершенна, сказал Иисус. Turn with me to 1 John chapter 5. Давайте откроем 1 Иоанна, 5 глава. 1 John chapter 5. 1 Иоанна, 5 глава. Let's read verses 14 and 15. Прочитаем 14 и 15 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем – чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Когда мы просим у Бога понимания, мы просим согласно Его воле. He delights to give His children the kingdom. Он хочет дать царство своим детям. He delights to give us the king. The king? The king, Jesus. И Он желает дать нам царя, Иисуса. He wants to answer. Он хочет ответить. He wants to give you the kingdom. Хочет дать царство. He doesn't want you to, to, to be lacking in understanding. Он не хочет, чтобы у вас был какой-то недостаток в понимании. Turn to James chapter 1. Давайте откроем первое, первую главу послания Якова. Just a couple of books the other way. Немножко назад. James chapter 1. Иакова, первая глава. Verses 5 and 6. 5-6 стихи. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. When we ask God, ask in faith. Когда мы молимся и просим Бога, нам нужно молиться с верой, believing that He is going to give you the wisdom that you need веря, что Он даст ту мудрость, в которой мы нуждаемся. Не сомневайтесь в этом. Потому что это Божье обещание. Он даст нам мудрость. Богу нравится, когда мы просим у Него. И бывает такое, что в момент, когда мы просим, Бог нас очищает, проводит в нас такую очистительную работу. So tonight, Let's begin the asking. Сегодня вечером давайте мы начнем с прошения. Let's get together in some groups together, small groups. Давайте, может, сядем э, такими небольшими группками. Whatever, groups of five, six. По пять, может быть, по шесть человек, как захотите. Let's just spend some time together praying. И давайте вместе проведем время в молитве. And let's begin and open up that dialogue with the Lord. И давайте начнем такой диалог Начнем диалог с Господом. Let's pray for one another. Давайте будем молиться if, if друг за друга. Lord, Если у вас есть такие, знаете, откровенные вопросы к Богу, whatever давайте начнем is, их задавать. Topic, чего бы это ни касалось. In, in что происходит в вашей личной жизни? Может быть, это вопрос исцеления. You know, maybe you're praying for the salvation of family members and you're not getting the answer, you know. Well, let's ask, you know. Возможно, вы What's going молитесь on? о спасении кого-то из ваших родных или близких. Давайте просить об этом. Возможно, вы от чего-то страдаете, и вам нужно понимание, чтобы различать, от чего именно это происходит. Давайте придем к нашему Небесному Отцу сегодня вечером, и давайте будем просить у Него.